кил шурда бұштар бұрынма. Бұд худадын, пүр шурда тасатса дербеледін. Үті ішсіне давадын. Эп пічінек бұрынадып, думып, анхра. Шапла лизу кітмен жердень, Милованов тухтар батне, стрепкене бірзалекне. Кайранда, Милованов пызык шемелі бұлзанда, візем анахы зем падінче хусрана. Сабербелі зук арла-армла не білзен, Милованов каламажу хебрдері. Келелі кеншін земшір жінже дәрі бұл. Кайран вара сабереде больницаран тұқсан хызем бәтіне илсе кайным. Милованов тұқтыр пуян жін бұлман. Хулара унын сем нумай бұлна. Вал хуларе чирлі шинзем батне жақ келерен жүрене. Чавынбек шынзем урлывыл сабере тұла заводне эшлеме вырнаштарны. Візіне лізукпай кішне хулара хваттер тұпсабаным. Сабирбе лізуқ хузанда лайық бұрынны. Уларе зине курза унын хэнде шухышы шинельня, оза веренне. Халенде сабире кедючре жүрейне чухне гибе не пледе талнаштарма Милованов тухтырба візім халі дешевы Милованов уншын евір зурандан сывадаган оста тухтыр гнамар, мар, веренде верендеген ыры та бұлнымен. Сабир унбек нумай білеген, чухын халаха херхенеген ыры кымылышынна курманчы, Шағынба навыл әмірне манмастып дед. Милованов тухтар бе, выл небе Сабир хулари әшінізімбе пірлішсе, нумай жынба юлдашланны. Сабирбе лизу халеде, Милованов тухтар хушнебех, пір бедехте пызы кішпе, чваш зім тарық шүреші. Анжақ выл жін мағар мағарба күжуға вғычит мезрек пілдерес мардері. Хой жын калаза бідерзен, Волвесенчен каллех салагайынчи хыбарзіне ұйтса білмеді ұдынчым. Бұқы түртіне сізін мере. Шырлігі шул да, лажа үзімлі ұтыры. Бере хура пәлік капламызем шылдыр зем пачын-пачын кына курынгалашы. Ташта тінже херінже шижім шишті. Унын йылдыркашы влезем пәлік хушизінже шисе вылярыш. Пәлік тадығызем сиін-сиін ұжылза хубынны евір туйынчыш. Ұндан, лопқы шілпе бірле, хулень хулен асладе кімзірдетіне илдінче, шанчурым яшын сұрқылдатрым. Тебір ғана қайнығы үшін візем ялашыцы кечеш. Урам хушинчи негамда жүк. Тәттім, ташта якра, ялын тебір візінче кына, магаже келеджі бәдінже булас, уралшы шақырча шақырдаттарны илдінейд. Ял хушинчи лапсырка емразен сулғын не була, Йри таврат теттім. Шижім тодышын шижейд. Аслади соседи хыдырахта хыды илденейд. Вэлла шумыч вғарад. Магарзем чебере келне житрэш, ял хушинче никамада У Убышки халех таврнаса кетмен мавра, малдан пырдак небек пульже, Ундан хызем батне хыназемде келнене курзан, савын загайра, Вол лизуга и пірле пюрдеши кечем не хайлав жінжен түндерзе кынадыгар. Бара ебе, шумыр жидичен эверке патне лажа лешме каям. Изер кунта тербейленер. Дері күжу курыс шықны верене салса. Бізен вешін урабана шымаланақ түндерджіш. Унғышын күжук лажа лешме кайры. Бара мағарба сабир иккіжех кардышне тақны курзалу базайне етса шумыранман кедезе тербейлезе кубалаза Шакна туза петерзен кейін візем васкамазыр пүрде кечеш. Магарба забир пүрде кірсе сақ шине выннайсаларма кына үлгернечі, Кужук візем батне вештерзе бүче тем жүн лопқы марвыл. Адаға магар бірде бала тері теревіл васказа. Үшті, мінге бал едеді. Адя езі калаш сандыр. Сабир пичізем үнчен күндақларчыр. Мін ғавара бегех, Қытардадып терімшке адя ез. Кужук магара хай патнелзі кайры. Жа шартса шишім шишейд. Кел хушине кірзен, кучук макарау прамзен хюми батнелзе бычы. Шапул! Мен не хужы крамбағы бар, терывал пашылдатса. Барағы жавында хюме жумне жепшынзады жым. Упрам келінче немелле сас чуде елгінмері. Тухса гайнығай хизім, пашылдатры кучук каллех. Епсана кадарда Камзине Камзіне. Тухи духмизасы бағытлі магар. Пажребе эверке патінші лажалешсе таврындым да. Келе кенеке мен хайхи темлешінзем могырдатны илдінчем. Келзе бақырым жақында. Упрам бағывелі, лажа күлде құтландыне күрдім. Яраланза ішледен, әже қавыртума вренес пұладына, дед упраме. Шерледе жывырмашы апла, ұштаға ерші. Шандалығы пидих марғал, макар. Кам пілет візіне, Кондырла алықсыне ашы, шірле ташта жубашы, қашқырбек. Пірре гына маргурны епвізім ұнбек қытланыне. Жоқ үме бәдін жән барыншы. Кувыл ұра білдірмеш, адябюрде кірзеларар, ченче Ирінде Ирінден апелесек бұлад. Үшта кайса келніне білмезір, шывырмас бірім. Шывықрақ, пиде вайла шешім шешті. Ченде Пәдем тенчіне кесіретсе ғайар асладиса си кемсірдетсі ғайры. Товал житрі. Еуіш тура жесем авына-авына кашлама дүтінчіш. жуқ басқазақ пүрдегір пүрде жүш. Малдан тембе хорошы туынжы бұлзан да шумыр вараға бұмаре. Темеже минут хуши шүпшерен тұқны евір чышлаттарза илні хышын үртсе ғайры. хүжі бек кына пүртне, ері даврақ тумла пытырдатса анмадыдынчы. Магар чілінчіртмедізе ура жіне гынадынычы, тулда упрам етті верні илденсі гайры. Ундан вылпырдак ебылдатнын енышкалары де чарынчы. Тағыш тілде темскер чіреклетнебек туйынчы. Шитіш бұласқа езем, сікседі жүгі жүгді. ангарди сасси бүлжігу. Тұқсабғар. Кывақ шуды балыра пұшланынде. Касын-касын варғышса келеген шилбе евіш тура жізем жіншен. Убах шешкілзем жіне тумламзем шапырдатсадығын ашы. Магарба күшу хүме хұжығы видер ұпрам келнелі бұқсады жүш. Лешсем, иге лавба теміскерлі михізем кезе келіне кенде, халвізіне бұшадашы. Құрдыны? Құрдым күшук. Вырылла күзем, вұртын құтланашы, тем ұрамар бүлгі ақта. Каларым вет, шаплажав, начасра ташташыван аказе келчіш. Үзем візім ангарды бақчы вейдіргі жүш бұлаз. Шынзем курасран бұлінде. Чапла бұлмазыр. Күжук темшін пуженчі картусне хывсатығынжы. Айда халькай атпыр. Мана кунда хам хүжімре, урбіреші вырмамай келешук. Тумла анать. Сен бадақ бір астедіп, дері бұл. Кайы бір, бірлі бұлсан калашкала мавандарақ, сабир бичеде бұр, дері мағар. Күнда пурнеде курдымырінде, әнене деп сире эй ай ай шан вараяс візіне ертехне жав тудас бұлат візіне тебір күнне магазин бәтіне ирбейрех эверке армі вешеліс чупса сабычым». эх ах магар кужук тарыр жасрах иксірде ғалек тытма келеші аранжеш сывы шавырзаячывыл хыбынза юкнескер тытма келеші кам Мүншін, хал, әверкені елсе тұқсағайреш, сире, арман жаратны деші. Арман? Мүлі арман. Уфрам арман не жаратны детке жер. Немде хварман дет, пәдереші халбере. Хыттынақ мағырзе вешіліз. Ақ хайхи, кашеш вет ку. Шиын жықта жарза елжі Ван мінлі хытланашы, курдыны. Шавы ку. Бір ғана вырындан хұскалма Упраме вăл çизе херать пуленте, сăмахта ччендермеш, теть Василис магра макара Сиренла жырышта деші малдан. Килдех терімір, мэншін килде деші ондан, мэншін вұртма яман деші, мэншін вылтарланы деші. Лисор бур, Эверкене шапкалаза бідержі. Тем дұры жінде ана, сәдірзе килден илсе тұқса кайреш. Эзірде бұлен тарса жылыныр пірі часырақ тарса Мінле намыс марға візіне, мінле намыс мар, ах мақар! мін жын күраймашыға візін бере, кремет өдінші мавра. «Күйжук шилінзе кәрі! аплай пінь, візін бере варады вашыны. Білет бірі беркам варыне, білет бірде парын маспыр магар. Паттатса был. Туйза илтіні, мін хатланашы візем, андагала. Чундан дарықны кужуган кужесем хемлензе илчіш. Ибірде хыразады маспыр, Кармаспар. Ускалны ғалыға үйкіде кіртме жывыр күжік. Әненмеш біре. Сылдавзырақ әнезе бідереш. Эбе курнун бекіне. Құраны беч тремедідінші мағар. Анғыра, хінезен хінечер, қалыға чынны Никола запарат прах. Шавзен мошкілі бұлари. Адя мағар, халық өмінже візен ішне ұшса барар. Халық пілдер, халық курдыр, кам не не. Ямастап, ямастап магар, вәлереші візім занауында, әз ян ұқмақлан күжік, тем күрзатыры бір. Магара хулінчен шадарлазаты тремавра, шағында құвырца вілемде, ямастап. Шакна забир жыла чем бұқсаларжы. Ундан вұлттачы де, магара тытса дыраган мавра умне бұчы. Чим хакин, ошын бұқыревал Апла бұлзан пинь эверкене вілер чыри, шаплайы, Эх, кинем, үгіде кер хайыз. Эмерке денерен пір самантлыға лыпланы вежеліс күрдақ сіксе илчі. Эверке не жылыр? Ах, магар, әзеде күжук, кышқырза жывыл. Сәбір жаплақ мағар магар жіне ұжы күшпайдың керзі бұқсадырад. Каяс пулат тері волуындан сазардық шеріп сазыба. Пуянзен ирзірешне пәдім қалыға ұшса күтартмалла. Эбеде зелінбе бірле бұрадып. Адер! каймалла, Ерілі зукта. Маврау мне тұрза. Хыразады майурамаш. Эзі візіне мавранге чарзандыр. Кунбек самантра унбек туни сиенліде, киревсірде. Шак сымақсем магар жіліне ұраттар заячыш. Мінле хавалчынақта шағынбе хыружығы хытра хыйне ыры туны эверке жінжен манза гайны. Сабербе лизу каларыш мінле хавал бір хый жінжен кына Каядып, адыр бурде, Чавзіне мұшқылатыра аспулзан, шәршінші армар, шиде чытса бұрынма, анжар мавра, кайрымырдыван зім. Маврана аяққала сержі мағар. Мағар алыға хыт тындапса ұшыре. Візем хурал пүржі бәтіне бұрде бірле, халық шіне кәбірлензе тұқса ғайрыш. Мавра лизук иккешек пүрт варинче тапран мазыртырза юлчиш. Кайши шумыр шіре шудерне. Урық шинче шуды тумламзем шыржалын задырашы. Лубашказынче кабаклышыв күленчігі зем бұр. Тетремайлы шевете шымыл пәлет саплы кезем хевеле хубырланым. Магарзем шитне жере хурал бюрче батне халық чылай бұғыннычы. Кашкарашны сазы земелдінеші, упрам засы аякрана елдінет. Мәскен эверке юнланса пәтне, ына кундай илзе келечен булмала. бұлмала. ура жінче аран-аран тыдын галазадырать. Ушыран юнбас галаза Шын бояллық не боя бой астеріне, ана пұрлық. мен құшыра ұпрам әверкене пірре хырымен тапры. Мән бұқса дырадар, вырра-вырра еліме, барырлай Мұн за себе кышкыр жывыл. Упрам хышын эверкене лиссор янтклаттар «Ан Анвырла! Анвырла! қышқыр жывыл чапнымай. Шын те шавлагалаща, хыжы майлы пулза сама хушкалать, анчахи веркешіні пірі те алышы клеймеш. лемеш. Пәтерчіш, дед хура мұша, ағал ба калашма пидех юратманскер. Тыррите нумай марчыман, пәчі худаш пашеш илсе дохначы, шавната болин варлаза кайна, мүлі насқа капла, мүлі нас. Жак самантра хал хушынче кучуксем шитсе Чимірға, хайземе келжеш хайхизем, пошылдатса елжелі сұр. Күжіксен бұныне пірвіл шешмар, земде азырған екен, сазардық шавлама шеш. Мән херхен задымалы бұр, мағаш мағаре вар екен нетін жеш күрат бірім, кышқыр желі сұр. Товыл хузақ матқа берізіне жарадат, тоурхи, кірзі қайна, шанмажок, аллигогар. Кугралыне пырзай амаллады, әші де бәттірі. Чимырха, чимер! Сыма хұшса хуже чимір жасавалей. не білмесі шынсыне армар кам білет, тені ұры хивырланы бұл. А, әзі вара не кемей! Савалей патнелі сіксе бүжелі сұр. Хывна ерлейім! Аншипшын ұн жүмне! Савалей хутне кашқырзы ячы ярмуш педера. Кармыш тудары земшаратса вара! Упрам умне Упрама кушран шудараспек пақса елжі был. Бір шуғышлазады мазыра ғына петрен лаш сұржын. Кіші бейт! Плеть біребер камвыррине! Унын хыюлы вишкін саси таштана келдінжі. Кетменші гына негамда өміріне де болман вет хаялда упрама херіш хыйсадыраганны. Тен жавынба халық бір замантлыға шыпланзады жым. жын, кухы кетмен ябала пульжы булас. Халичен пірдеді курман волкун бекіне. бавыл, тұруғақ нем тупса калама аптыразады жы. Эверкене ма жапрын? Керек ұжу кәліх лапкын гына. Мәндуны вылсана. Өрізіне хенес пулать Хаярын мегірзе ажу Аплай пинь. Еріне европахлі күжік. Вырызіне хенедер аплам. упрам ұпрам кәкірінжен ярзадыдырым. Ак шағында, шагында, чундадыге пуризан, пури, еді яхе, кышт шылыға білес пулать, намысыр, тек азайман, әрішмен, пить лайық білет приберхаль, әзі мен хотланныне. Мен біледінес ман жинжен, Үзеймері хайхи упрамда күшне-бүшне чалыртса. Анжақ күшуқ тегунба қалайсады Мария, түрек халық шинеле Хыйне лапка, әнендерүлі сасыбе иртні шәрмен курза иртни шинчен каласа пама дінчем. Упрам кучук шыварне хупла шухышпа булас, малалла турдын заилже. Эзе кәймеш, мән сүй задырадын. Керевіл кушуга чешкебе шапса ярашы бұлжы. Кужук шап замантра уналыне пачырдазады трем. Шидет сире ма. сағалмар кушул юқтардыр, Халық юнне ешедер, харам бұрзем, дер валтарықны бечі ерні ұпрама. Ұпрам батне мағарба сабирда харасақ тұқсады жеш. Терес маремін тада, Кузьма Степанш терес калать, терес абир. Ұпрам, әмір-әмір халық муре бұлна, халеди жавақ. ғам, ел тілінзі ғайр ұпрам. Әбі сабир, кедюші сабир, астывадыны, тедем дюбей бұсынше маңкуша шапсақшыдардын лапканда сулым калары сәбір. Сабире паллаза илзен, пәдім халық шып пүлжім. Урал бүржі бәтіне тағы шинчен кукшамекі бірза задухрем. «Эй, табак ярун хужа барон Шығын ұзыр қышқырма тұдын «Работник, совотник, самоохотник, кири дури, киргури, цары татяна Татьяна, лапракасильзі кайна, анчах немдеді вайман!» Тезен негам ұнланза елмелі мар сымақсем қашқырчы мне тұқсады жа. Ал ізіне пелекрендіца, пиде кулышласын ба, кушнехесе упрамасына запахма тапрады. Эй, их! Кере ундан шинші сасыне старза. Ексік мари жақынгу? Ха, тамажа, ексік тілне тіл бұлдым. мискер кер упрамхыда шенетіне кердешем. Упрам юссе тұрай мары. Санамыз кергерлігінда пшыл! Құлашланза мики Анжақ храмары мавара эбегилнизана концертерек пульчы бегим. Тазал гумдан, пуффех тарықса кайры упрам. Шу каймасты пықатышым. Упрам вара, упрам хой вара, кышкырзе ажы жоқ. Тупса хубар упрам варра. Чимырға, мін ұқмақла кышкырадыр. Шапла-шапла, эпі ұқмақ, эс аслы, шаплай! Дері Микки упрамын күшіне керзе. Эзі мана ұқмақ тізе жұтладыңша, біледеп, Халықсына вара вары кына ес, апалу ес, шиндамар, кашкырдан хуша, адя пулдыр маттик аттяк, шиш корох. Мекке чимха кучук каладыр, кучук. Упрам хай вара, кашкарчы кучук. Әнен местер бұлзан халдезін хай хай батник айза ұқтарат бір. Ыштаха жав хурамыша, туха гунда, сантыру даун баденжех, михюне декдарды бір. Эверке дегех халах, теревіл. Әмірнешінің нетігінзе курманеп. Хывыр біледер. Ненмес пір, кышқырза елжі шавығытрали сор. парат мақпарат халық, түдір візіне, түдір! Анжа халық тапран маре. Ним дума білмен люсор вара эверке жіне хый бүлже. Эверке аякенеле бұрынсадыжы. Мен бұқсадырат біребір, анжаптарар, халық, адыр ұқтырма, илдің жима Лисорне, лисорне жарар! Хойзене шықса бірағас візіне әттері забир. Шығас, шығас, түдір! Лисор часрақ хал хушинеле кірзе бұданашын бұлжы. Унченде бұлмаря, ана пұр енженде күнкемеді дінчіш. Чытсадырайман лисор хаярын кышқырзаячы. Мән хыразады малли бұр, терек ұжуқтадақ. Мұшқылашы візен бере, чірілле терезі вейші, кайза ұқтарар, адып. Адер, адер, меня хал патерес. Кышкырашма халық хал хушинчен. Тапранар! Лисор жаплах кышкырашса юльчем. Упрам келечі патне шитреш. Виштывады шамрак качча, келеді алық не тапса тустарчыш. Шынзем келедегечеш. Шалда, ним тілі балызыр тулы мегізем кубалан завырдашы. Шынзем пірін хышын депри. Агыман михе! Агыман михе! Тезе кышкырма дедінчеш. Пажыр хурал пүржі бәдінже ятлаш садыраган хура мұша да хэйн худаш не дупры. Бұлына хывырчеш хулхушыне хістерзе бақча видерек келнелевіштерже. Шовжава илсе шені гумне тұқсатыны упрам армия шуих да пратры. Эзір хавар варазем, пире намысту зажурейдер. Халех кантур илзе келзе де термене хуптарат бар. Термене зирейттері сурчық не незербетсе. Упрамышта, лисорда дарже! Ангарде хыжебе тараще, тудыр візіне, візем ахрата тарчыш! Ахра черменей, ибір візіне шертебенченде жырыза тубат бар. Упрамбали сорахова лаза, бір ушкан пақчах ішне лечупре. Анчах упрамне лисорне тубай тубаймарич. Халық потрашынза кайну хужыра візем ташташ ухальчеш. Вағы түртіне сізін мере. Әнде кандырлайшы десі дейінші мар. Упрам келінші шовшавла планзан, Шынзем урам хушине бұғынчеш. Візем пайын хихызіне питех тәтеліндерзе бірақны үшсем шыншен шавлашы. Эбі хам, ұпрам бірге пірмаях, турри пите хватлуын, телей бұзық тезе бұрнатым. Авы мінле хыватлы бұлнуын телейі, теремагар упрамадарықса. Шапламагар, халі гына біледіне візен ешіне, тере күжу хереш. Ахрада кайрыштет. Ахрат вăл ижелеген жырма, Ахрат шырми яла журза житсен тәнже пәде тет халық сымаге. Юре, шырми ижілніне юзы бірға, Упрама ижесчі, шалчи тулдыр візен. Халық умне сабир тухря. Бұл хевенчен темілі хуткалар жиде, Сымахне кайран қалып, малдан сире вулаза барам дере. Итлер Пәтемтенжері пролетаризем пірлежір. Россияри социал-демократілі рабочий партии. Хрещензіне чінсе галаны. юлдаш юлдашсем. Чимха? Торға забір біче? Өді тілінзе кайлі күжук. Сабир жіне шударасла Езі вара, езі большевиги. Халы хумінче тараган сабир аякранах курнать. Пужинши тарлана шүш пайыргізем шілбе вілгішеші. Пичі жіне хевелікне. Выл алынчы хутне малалла вуламатыдынчы.